Rubrik vun der letze Bahai. E puer wichtig Datum an der Bahai-Geschicht. O Mikro de Jean Marinau. A Zisch Zich wir meis Haut bei e eh Johonnert Bahai-Geschicht un. Den 1. März 1897 der den effendi zu Saint-Jean d'Acre am Haitien Israel auf die Welt kom. Hier geht vom Testament von Abdul Baha als Hida vom Baha'i Bahaiigelaven ernannt, eng Institution, as hien Interpret von Baha'i-Lehrern. vun de Bahaiileieren. fenken dabechten o méigchten Haus vun der Andacht zu Aschkabat an Zentralasien un. Den 11. August 1911 verléist Abdul Baha den Mittleren Orient fir eng Visit vun 3,5 Mainint zu London an zu Parisis. Der 4. September 1911 kënnt Abdul Baha zu London un. Den 11. April 1912 kennt Abdu'l-Baha zu New York un, er bleibt während 8 Meint an Amerika an Kanada. Der 27. April 1920 geht Abdu'l-Baha als Chevalier von der britischer Regierung ausgezeichnet. Den 28. November 1921 stirft Abdu'l-Baha. Sein Enkel geht Hida vom Glaven. Am 10. Mai 1925 deklariert der Gericht an Ägypten, dass die Bahá'í-Religion eine unabhängige Religion ist. Der 4. März 1929 genehmigt eine Resolution vom Conseil von der Liga von den Nationen, die Revendikation von der Bahá'í-Community über das Haus von Bahá'u'lláh zu Bagdad. Am März 1940 gëtt Bahaigemeng als eng nett Regierungsorganisaioun bei de Verente Nationen enregistréiert. Zwi méint Drpp integriert kanadisch Parlament de nationale Geestie Rot vun de Bahai vu Kanada. Et ass dat Diéischte Käier, dats de Bahai Glaven vun engem souveräne Staat unerkannt gëtt. Den 2. Mai 1953 gëtt dat eicht Haus vun der Andach zu Wilmette, Illinois, an der Vereinigte Staaten ageweiht. Der 4. November 1950 stirft der Shoghi Effendi zu London. Sechs Jahre drop, den 21. April 1963, gëtt universell Haus vun der Gerechtigkeit fir d'eischte Keier gewielt. 6000 Bahai versammeln sich zu London für den echten Bahai Weltkongress. am Mei 1970 krit der international Bahai Communityit e berodende Status bei der ECOSOC, dem Conseil économique et social vun der Vereinten Nationen. 1997 bringt die islamische Revolution am Iran eng neue Welle von Verfolgungen gegen Bahai Gemeng an dem Land mit sich. zwei Joer drop in 80 vertéiert Zukommissionioune vum Kampf géint diskriminatorsche Maßnamen an dem Schutz vun de Minoritäten vun der UNO eng Resolutionioun fir d' Welt op d'Verfolgungen vun de Bahai am Iran trop opmerksam ze maen. An dem Joer ginn aller 40 Bahai am Iran doodgemach. De Juli 1982 ass der Sitz vom universalen Haus von der Gerechtigkeit fertig gebaut, a gëtt do um Bierch Karmel zu Haifa an Israel aweit. 1985 beschäftigt Generalversammlung vun de Verente Nationune sich, fir d'éicht mat der Situationun vun de Bahai am Iran und verurteilt den Iran fir d' Violatioun vun de Mënscherechter. Am Oktober 1985 veröffentlicht Universalthaus von der Gerechtigkeit Verspreche vom Frieden, vom Weltfrieden, ein Brief und Völker von der Welt. Den 9. Mai 1992 Helles Joer fängt man enger Versammlung zu Haifa von 3000 Bahai aus 180 Ländern an, die kommen für den 100 jährigen Geburtstag vom Dod von Bahá'u'lláh zu kommemorieren. vom 23. bis zum 26. November 1992 husech um die 30.000 Bahai zu New York für den zweiten Bahai Weltkongress zu Summe fand. Der bis lo gräst an diversifierste Bahai Kongress überhaupt. Vom 23. bis zum 26. Mai husech zu Haifa über 3500 Bahai aus all Land zu Summe fand an zur Verweihung von der Bahai Geert um Birsch Karmel. Musik soweide puer Datumen an der Bahai-Geschicht. Wie immer gouf ich das Rubrik auf aréiert von der letzten Bayer Bahai im Internet an www.bahai.lu.